Ez dakit. Ez ere ginen dugu kirika. Kirika. polita. Zer gara Abazten gara, egun osoan deika Kultur alea. Bangi etorriak entzule, gure garko kultur atal honetara. Gaur, ametxen gilika izeneko ikusgarria zintesatuko gara, azararen bostean ikusi izango baitugu eskiulatarrek eginiko ikusgarria. Azparneko mendea lagelan izango dugu itzordu, ikastolaren alde, eta ikusle batek dionaz. Ebe ametxen gilika izigarri untsa, izigarri dantza ikusgarri eder bat. Gehiago nahi nukian, baina bon eta laketizan. izan e, gilika izeneko ikusgarriaren estrinaldian izan ginen eta argibideak beraz eh, bilduko ditugu gaurko kultura talean simun iturraltzen lankidari esker. Baungi etorri guztiak. Iragan asteburuan eskiulatarrek ametxen gilika izeneko ikusgarria eman izan zuten hiru aldi. Zarrakasta haundia bildu izan dute eta beraien biratxoarekin segituko dute eta zaloren bostean azparneko mendeala gelan ikusi izango ditugu ikastoraren aldeko hitzorduan. Dantza, kantua eta antzerkia nahastu zatondu duten lanaren bueltan guk gaur ikuslezon baitzuen iritziak jasoko ditugu baita bertan parte hartu dute protagonista zonbait zuen erranak ere gure da ekarriko ditugu. Simun Iturralt estrinaldi egunean izan baitzen eta entzungo dugu bada berak jasotakoa. Niki sigarri untsa atzamandiat, dantzak, eh, dantza mailan sustu. Gaisa han hanis badu sibeoko puntia balin bada ebetik. Haize, uste dantzan pu iziagiko lan nik izan dela, eta eten iziagik ustatu zitak. Eta hau dela ez duk dantza bakar izan? E, ez, ez, ez, ez, bena, e, ni dantzanik e, hauenik hunki, ez ez, biztaduk izan diela boita, eta izan diela kantuak eta bestiak ere, mena, nik sustut dantzak nik xarmaten. Nik izigarri maituk hendiat kreazion aldetik bikain Geo nahaste hoik izigarri maituk zate. Eh, nahaste? Nahaste puntu puntuzumaitekin eta uh, bongeiza berriekin. Geo uh, eh, ba, ez arte bai uh, musika klasikoa e, untsa, untsa da eh, mini bat uh, um, godeale dantza izigarri geo izan delaik, bakik, uh, orako striptiz bat <laughs> bezala, uh, izigarri uh, nik, nik untsa Euh, Geo... Hau euh, euh, dela eman Eman e dik, bai bai bai, luze eskatzen, ez dut luze eskatzen, manda erdik eguk emaztik, gibelin gizalaik, beti berdik eguk eguk emine bat, edan zen berga izazien, nik eh, eh, iziari maitu kendia kreazioa, kreazioa, bat eskiltzen gutxak, eskiltzen gutxak gaizekin eta eta geho gaztetzak zuen hoi ikustez, uh, zigari uh, baikor eh, zamandiat eta uskaz, da, hau dela. Nurk errenen zin, esk, nurk du eskola <laughs> ez dela ez ustez. Ebe ametsen gilika izigarri untsa, izigarri dantza ikusgarri eder bat. Uh, Heltu bat da habar minuta mentz, <laughs> gehiago nahi nukian, baina bon eta laket izan. Obe jaue urte tajuna ez do. Hasengere, segire, segire hola da kreiz. Hanitxetan dantza baduk bena eh, aldaketa zumeitek iran, hojale baduk antzerki eh, usain edo hainbat abosigo, ez? Bai, bai, bai, bai, baduk eh, baduk bena untsa jamanik, untsa jamanik, geho berdik mini bat, salsoizi pausatzea mini bat, Ikusteko istoia mini bat ez teat dena segiti nuik, eh? eltu bada, uh, eltu bada bier hobeki <laughs> izan dituko diat, mena zigarri maituken diat, bai, biba esiula, eh? da gabe. Eta ze, bier arrazinen behi izan? Italia bortzilat banduk nik. ez, ez, Bai, bai, bai. Mena, guano, biba, biba eskola eta kreazioa sustut uh, uskaz. Ba, Gehore publiko, hitz bat publikoen gainera, bai hori bai hainbat bat uh, eh, txalo zaparra da. Ah, bai, bai uste diat, beti zerbait antolatzen delaik uh, eh, sebeun betik, jentiek uste diat sebetarek uh, eh, zigari eta betik uh, bedelaik zerbait eskuen esker edo pekarin edo arbaietan edo basabioen, beti, beti, beti, beti, beti, eta kutsarta zumait uste diat, publikoa, xiboko publikoa zigari maite zeia, uste diat eta elkitzia. egin amentsen gilika jurentuk, graxiara kontent izan. Habe bai, publikoa gizala aski kontent duk ordin hoi bultzatenik, amini bat. Eta me justuki, hor ikusten dinak eh, taula gainen badia zer nahi postita, amar denetan koloe difentetako, ez zile galtzen? <laughs> Baiak ikue ordin kotsa simun, eta haidik ikue ordin uh, gometak ezai, bako, fe, ez bakotsak hain koloia mena, dantzentako, suia horrentako, gorria horrentako. ez gutu galtzen, mena taula bat egin behitu gorria hoi. Voilà. <laughs> Eta bai, eh, hi Katalian dira bo zuzeta hintzen, eh, heben ebai eh, pape eh, ez txipiena, mena gizala, Eh, Pastolantako egin eh, stres de eta ametxengili bai? Bai, ze, fen, bai hola nik eh, sen ditu diatzen eta bon, pastoal bat zen, pastoal bat kipida nik ikusitiat, hori haidik ez ditiat ikasi ba, banakian jadanik ahaidia, ez duk bat ebergaizat ez duai bai, bon, be, istuia baduk alaik buian ez duk ber gaitza hor teknika mailan gaitza hanitsik hasiat katu gineki gaitza berriak hor din bortzaz uh, eh, stresa, stresa sartu duk aminibat. bat. Ah, bai, bai, bai, bai. Plaza hartu die, ego ta bon senti gente que idula dio la e gente que hartu die, en su eskuz que tes eta bon, oso kontent bai. Eta bon gente jinen zela hoy baginakien, a zinetik abantzutik hiu manaldiak kunkunio betaik, bai, me bai, manera jakasto que nicia. Eta bai, hua hua gunia bon, egia du chala chartala chaldu, chaldu cela, bena gio sena kia gente nulo hartu Eta idula, bon, jentek hartzen dira, ordin, e, hobe. Eta behaz, hortuk bilantzaia, kasiko urte bat eman duzi eh, errepikatzen eta horako, eta lehen eman eman ondun, kontentala? Eh, bai, kontent gutzak bai, bai, uh, jinduk, eta maniala, maniala plaze hartu die, eta ordin guke, eta bai, uh, bat zentuk biga, eta ziteak behar, uh, deoz jortea, bihar jinen dienen tako, eta hoek behar ikusgarri ikus dezen, ara ikusen dezen. Menaz, jen eman botzik, ara? <laughs> guia eh, guk eh, aja guia ja bostengitzak mena geu jakasler eh, edo aitzin daier galtegin Ze behaz, filma arra ikusiko duzia ikusgarri arra ikusiko, defoltak... <laughs> Ez filma uste jat, urtean aski ikusi <laughs> dugun, eta hori aski filma, eta... bihar horien uh, imbriping baduk gara berriz, mena... Hoi, bai, bai, egin ikduk, uh, aztiago deus egin Eta bai, ze indar galtegin da izi ez hier? Uh, eh, indar, uh, indar hanitz, mena on egin diak, haste eh, bibez egin diak uh, mustraka hanitz, korxin, eta, voilà, eta azken, azken demoa hoietan igantiak hor dantzan eta kantan, eta mena plazeak beti. Bai, balio Bai, balio bai. Eta agian azken hitz bat? Eta, Ez dianek eh, ikusi betzaizte uh, eh, dagune mandaldietat eta... Ba, jadanik bete iktitzak? Ez, bera daunapari bat edo asparneat edo baiunat uh, eta agian besta mini bat eginen jagu heaven heben gizu, heben No, besta hon. Gai, eskirkanik. Abenduaren bostean larun batarekin, azparneko mendeala gelan ahatseko bederatzietan, ametsen gigika, herri antzerki musikala eta dantza ikusgarri berria. Aintzina eskiulako erritarek emanen daukute lehen aldiz siberotik kampo. Berrogoi dantzari, kantari eta antzerkilari taula gainean, siberotar dantza beste manera batez deskubritzeko parada lekuak aintzinetik salgai ama bost eurotan, azparnen suriatea ostatuan eta turismo bulegoan. Kamboko turismo bulegoan eta Bayonako elkar saltokian. Ateak zazpiak eta idekiko dira, talo goxoak eta ostatua lagun. Beraz ez ahantz azaroaren bostean larun batarekin azparneko mende alagelan, ahatseko bederatzietan, ametsen gillika, dantza, kantu eta antzerki ikusgarri handia. Ezkia ikastolak antolaturik! Ba Euskal Musika gintzatik datorkigun berri batekin segituko dugu orain, gaur aurkeztuko baitu, zehamaiz taldeak bere azken lana. Talde bilbotarra sortu zenetik 2000 eta mazazpian hogei urte beteko direlarik, arro izenepean atera dute beraien azken usta. Hauze duzue, diskan entzun daiteken kantuetariko bat. alea. Maitasun historia zoragarri bada, neska beratz bat, eta mutil pobre bat, oso oso guapoa. Ondora ezina omen zen itzelezko barku batean dantzan egingo dute, eta mutilak txistoa botatzen irakatsiko dio. Eta barkoaren aurrekaldean heldu egingo du, egan egongo baleria bezala. Besoak zabalduak. Ba internet mundura begira jarriko gara orain, eta webgune bat eta zintesatuko gara zuzen ere, Euskaraz egindako film guztien katalogoa izatea helburu duen ganbara.eus domenua martxan jarri berri baituz zinea sortzen etxeak. Proiektuak Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesa du, bai eta Euskadiko filmategiaren laguntza ere Eta ganbara datu basea online eta doakoa delarik Euskarazko Gintzaren argazki historikoa egitea du buru. lehen eh, filma filmatu zenetik gaur egunerarteko lanak erakutsiz. Alabada, bada, zinea sortzen etxeko Ritxi Lizartzak eta zinea puntu eus atariaren kudeatzaile den maialen goinik aurkezu zuten ganbara izeneko Euskarazko zinemaren gordailua. Eta webgune honen bidez, Euskaraz egindako film luze eta laburren fitxak ikusteko aukera eskaintzen dutela iragarri ziguten fikziozkoak izan, animaziozkoak edo dokumentalak. Ikusentzunezko sektoreko profesionaleko datuak ere ikusi daitezkelarik besteak beste, Ritxi Lizartzak aipatu duenaz. Balburua da, pelikula bakoitzak izatea fitxa bat, eta fitxa horretan bilduta egotea batetik fitxa artistikoa, zuzendaria, urtea, e, nik ez dakit aktoreak eta hori dana, bestalde fitxa teknikoa eta bertan bertan parte hortu duten teknikariak eta fitxaren zaharri teknikoak iraupena eta beste gauza batzuk. Era berean, nahi dugu batetik pelikulari buruz sortu diren berriak lokalizatu da bertan bildu, pelikulari buruz egin diren kritikak ere bai, eta horretaz aparte, pelikularen kartela jarri nahi dugu, pelikularen e, eh, frameak edo, edo argazkiak ere bai, dena deskargatzeko moduan, eta balio erantzi bezala, gure helburu litzateke, pelikulen gidoi digitalizatua jartzea. Bauneotan, berreun bat eh, filmen eta laureun profesional baino gehiagoren fitxak kontsulta daitezke, baita haiekin lotutako hainbat albiste eta kritika ere. Baina proiektua lehen urratsa eman duelarik sektoreko eragile eta profesionalen babesa eta laguntza ere espero dute eta deia eginez beraz etengabe osatzen joanen den eta garatuko den artxibategia ere izanen dela iragarri digute. Ba, erran bezala, zinezalea izan edo profesionala dagoeneko ikusgai duzue gambara.eu zuregunea. Ba, ontar arteritzi garkoan entzule. Nera aldetik, besterik ez, nahi duzun arte, aio. gauzak ez du bihotzik Ez gaztan berak ez zurrik Enian uste erraiten ziela Aitonen semek gezurik Bere terre txekoeti Meskatiari ez diki Abileta soe eginezan Ageri denez Doni, nang dang ala, ikusi zian bezala, dang bazabiltzala Leio batetik bestera Saunkuntia gizala Traidore batek bezala Bere terretxe aigu kampurat Utsuliko izbere ala. horri tukenen du bazko gaierdi ondua Marizan zen lastera, biletan behera Bibelainez edestan sartu da lakarri bizta nobia Hik baiuan asemerik, berreterretzez besterik Espeldoi aldian dukilik, habileraikian bizirik Espeldoiko alaba, margaitare itzen dena Berreterretze odoletarik, haurkaz ari da! Ez beldoiko bukata, Ala bukata ezera bereteretzen txen atoretari, Hiru dozen nahumen da. atoretari, のせなうめんだ Papá, en algunos son de Ica Cultura alea.